Gabriel Durutilekin, Calacan. Ordean, Gabriel Duruti, hemen, uh, garroan, uh, hainbat sagarrondo, joan den hastean haipatu daukun bezala, eta uh, eman didazu trika bat, piskat, uh, jakiteko uh, sagar bat, tratamendu bat hartu zin edo ez. Zeren, ah, uh, e, itxura, sagarren itxura, bon, bizkizaila da euraiko komertxean, hatxe biologikoak, bera nola frogatu hori, uh, bizkizaila da, bera naturan, ala ere, badira seinaleak. Bai, hori bitxikeria bat da. Sagar suri batzuek, badituzte, ukiten dituzte bere bizien, halako, nahi zu xista batzu, e, mamutxek, xistatzen dituzte. Eta, balan, zuk ustuzu ikusten, e, xista hua. Balan, xista haren itzulian, eh, egiten da, onjo gorri bat, fe, onjoa ez, onjoa, holtzemoletan jeteko, banan, onjokia, nahi bauzu. Alergia bat egiten du, xagarrak? Ba, ba, ez, egiten du, bere, nahi bauzu, onjo hua sartzen zako. Eta, banan, hua sartzen da bakarrik, sekulan, eh, eh, Sagarrak ez badu ikusi edo mitriola edo beste bestat urte. Gabriela, Sagarrondo horiek noiz eh, landatok izan dira hemen? Hiru urte hor direla, barrak ikusiz abageta ikondatzen albaituzu, eta beraz hor dira hirurte juntan, aurten ekarri dute xerak, eh, ba, ba, zumaite ekarri dute, untxare, eta banan horiek ziren eh, mindegi batean, sartatuak ziren frankoaren ginean, xartatu dira, han egon dira sartatuta sasoi bat, urte bat, eta gero ondoko neguan landatu dira, heldu da, badituzte, jaaneko hok, zazpiz urtzi urteko bat, guai. Denak onda, bakizu, eh, lehemiziko sartu gehi apusatzeko behar ditu urte bat edo bi, hanginen sartzatzen duzu, gero beste hiru urte, eta hola heldu da, zazpiz urtzi urteko bat dutela. Somat bizi da, bizitzen da ondo bat? Hola, Frankoaren ginean, eh, riten ahalda, laatanoi bat urte. Hütu inta hamar, laatanoi urte, gehio oson baitek. Eh, ez ba, Lekuan madira, eta ez badira peiloseiak, eta ez badira masakatzen. Ez baduzu abarrak mozten lodia direlarik, eta hola. Eta horiek, Frankoaren ginean. Gero badira orai, tipiago egoiteko sartogei batzu, hen inamalima da, behar da, hoi bat urte, hoita bos bat urte kendu, behaz, e, txipi egoiteko sartu gehien genian egina balima dira, irauten dute, eta hoi bat urte. Eh? Banan, e, nahi bauzu pixka bat bildu sagarra eta horietarik, egiten da landatuta hok e, sartu gehi tipien ginen zarreta, e, behar, luke, behar ondutela ham, nahi bauzu lau bost urtetaik eta hoita bost, hoita hamar urte hartio. Gero hasten da berriz txipitzen e, usta. Ados, behar dira edo zen gizaz gero landatu ondoan behiz eh, beti ukaiteko, alo? Bai, behar dira, behar da pentsatu, egun batez, e, eh, zei gertatuko zakotela, eta zuk, eta bestek behar dute ere, e, denbora, e, rekoltaren emiteko, bestek landatzeko mementotik eta rekoltapulli bat ukaiteko, behar duzu beste, bos pasai urte, eta beraz behar dira denak horiek buguen kan. Kalakan Kronika, Gabriel Durutirekin. Kalakan Kronika, Gabriel